Əmmə bax, əziz qardaşlarım, hamınız üçün Allahdan sülh, əminəmanlıq, rəhmət və xeyir, bərəkət diləyirəm. Hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı müttəqilərdən, əsl möminlərdən olmağı nəsib edirəm. Abu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dəfə biz məğrib namazını Peyğəmbərlə birlikdə qıldıq. Sonra da öz-özümüzə bəlkə oturub gözləyək, İşa namazını da onunla birlikdə qılaq dedik və oturub namazın vaxtını gözlədik. Nəhayət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işa namazının vaxtında bizim yanımıza gəldi və bayaqdan buradasınızmı deyə soruşdu. Dedik, ya Rasulullah, biz məğrib namazını qıldıq, sonra öz-özümüzə bəlkə oturub gözləyək, işə namazını da səninlə birlikdə qılaq dedik. Peyğəmbər s.a.v. onlara yaxşı elədiniz, düz iş gördünüz dedi və başını göyə qaldırdı. O belə hallarda adətən başını göyə qaldırardı. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Ulduzlar səma üçün onu qoruyan mühafizəçilərdir. Onlar yerə səpələndiyi zaman göyə vəd olunan yerinə yetəcək. Yəni, qiyamət qopacaq, yer göy dağılacaq. Mən də sahabələrim üçün bir keşikçiyəm. Mən getdikdən sonra sahabələrimə vəd olunan yerinə yetəcək. Yəni, onların arasında ixtilaflar və qarşı durmalar baş verəcək. Səhabələrin də ümmətim üçün keşiklidirlər. Onlar getdikdən sonra ümmətimə vəd olunan yerinə yetəcək. Yəni, bidətlər və bidət əhli baş qaldıracaq, meydana çıxacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm burada sahabələri xüsusilə tərifləyir. Göstərmək istəyir ki, sahabələr olduğu dövrdə dini qoruyub saxlayırdılar. <coughs> Artıq onlar getdikdən sonra bidətlər və bidət əhli meydana çıxdı. Hüzeyfət ibn-i Yəmənin radiyallahu anhunun hədisində isə əvvəlcədən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bu haqda xəbər verir. Deyir ki, cəhənnəmin qapısında durub Ora dəvət edən dəvətçilər, çağırışçılar olacaq. Onlardan uzaq olun. Onlara uymayın. Lakin biz bilirik ki, nicat yolu yalnız Allahın sırat-ül müstəqim, yəni doğru yoludur. O yol barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verildi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə deyəndə ki, mənim ümmətim firqələrə bölünəcək, onlardan yalnız bir firqə cənnətə gedəcək. Sahabələr soruşdular, hansı firqədir? Yəni, hansı yolu tutub getməliyik ki, biz də gedib cənnətə düşək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedən. Bunu sahabələrə deyir. Bu sahabələr üçün bir müjdədir. Yəni, onların tutub getdiyi yol düz yoldur, sırat müstəqim yoldur. Bu sahabələr Allahın razı qaldığı insanlar olur və onların rəvayət etdiyi hər bir hədis mötəbər hədisdir. Bu sahabələrdən ən çox hədis rəvayət edən bir sahabə barədə danışacaq. Bu da Əbu Hureyra ləqəbi ilə tanınmış Abdurrahman ibn Səxr Əddəvsidir. Radiyallahu anh. İslamdan əvvəl bu səhabənin adı Abdüşşəms idi. Yəni, günəşin qulu. Bu çox pis addır deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun adını dəyişdirib Allahın ən çox sevdiyi adlardan birini ona verir. Abdurrahman adlandırılır. Tabi ilə məşhur künyəsini də, yəni Abu Hureyra ləqəbini də ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vermişdir. Abdurrahman hadisəni belə rəvayət edir. Deyir ki, bir dəfə mən köynəyimin qolunda şih balası apararkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə rast gəldi. Məndən o nədir deyə soruşdu. Dedim, şihdir, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ey Abu Hureyra deyə buyurdu. Beləliklə də bu ləqəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona verir. Abu Hureyra. Abu Hureyranın mənası nədir? Tərcüməsi nədir? Əbu ata deməkdir. Hureyra da şif alasın. Şif. Demək tərcüməsi şi atası deməkdir. Ləqəbə baxın. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, görərik ki, Abdurrahman adı Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir. Əbu Hureyra isə Əcaib, qəraib bir rəqəbdir. Qəribə bir rəqəbdir. Lakin buna rəğmən Allah subhanahu teala bu sahabəni insanlara məhz bu ləqəblə tanıtmış və onu insanlara sevdirmişdir. Subhanallah. Belə bir ləqəblə tanınmışdır. Kimə desən Abdurrahman ibn Saxur Abdəusi deyəcəklər o kimdir? Amma Abu Hureyra deyən kimi hamı tanıyır. Hamı bilir ki, bu kimdir? Bu hansı sahabədir? Abu Hureyra qəribə bir hədis rəvayət edir. Deyir ki, mənim barəmdə eşidən elə bir yahudi, yaxud nəsrani, xristiyan yoxdur ki, məni sevməsin. Subhanallah. Abu Hureyranı sevməmək olar. Onu sevmək üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü dua edir. Rəvayətin davam edir. Deyir ki, vaxtı ilə mən anamı İslam dininə dəvət edirdim. O isə bunu rədd edirdi. Nəhayət bir gün yenə dəvət etdikdə dəvətimi rədd etdi. İslamı, İslamın Peyğəmbərini müsəlmanlara təhqir etdi. Və mən ağlaya-ağlaya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Dedim, ya Rasulullah, Abu Hureyranın anası üçün dua et. Allah ona hidayət versin. Fikir verirsinizmi? Ana İslamı təhqir edir, Peyğəmbəri təhqir edir. Lakin anadır. Abu Hureyra yazığı gəlir ona, rəhm edir. Deyir ki, o da müsəlman olsun. Gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yanına, o da dua edir, deyir Allahım, Abu Hureyranın anasına hidayət ver. Abu Hureyra deyir ki, anam qapını üzümə bağlamışdır. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin duasından sonra sevinə-sevinə evə qayıtdım. Qayıdıb qapıya çatdıqda anam mənə dayan dedi. Dayandım, qapını açıb bayıra çıxdı və ey Əbu Hüreyrə, mən də müsəlman oldum deyib kəlmə işarətini gətirdi. Əşhədü ən la ilahe illallah və əşhədü ennə Muhammedə Rasulullah dedi. Duanın gücünə baxın. Mən Bu dəfə sevinə-sevinə, sevincimdən ağlaya-ağlaya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına qayıtdım. Dedim, ya Rasulullah, Allah sənin duanı qəbul etdi. İndi həm anam üçün, həm də mənim üçün Allaha xeyir dua edir. Allahdan bizim üçün xeyir dua dilə. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm əllərini qaldırdı və belə dua etdi. Allahım, bu iki qulunu, Abu Hüreyranı və onun anasını insanlara sevdir. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə bir dua edibsə, əgər müsəlmanlar, yahudilər və xristianlar bu sahabəni sevirdilərsə, onu sevməyənlərin vay halını. Abu Hureyra boylu buxunlu, enli kürək, ağbəniz, həlim xasiyyətli bir adam idi. O, İslamı hicrətin 7-ci ilində, Məhərrəm ayında Xeybərin fəthindən əvvəl qəbul etmişdir. Mədinədə onun qalmağa yeri yox idi deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məscidində qalırdı. Məscidinin daha doğrusu bir küncündə və orada qalanlara suffə əhli deyirdilər. Suffə əhlinin sayı 70-ə yaxın idi. 70-ə yaxın sahabə, kasıb sahabələr, evi eşiyi olmayan sahabələr məsciddə qalırdılar. Abu Hureyra ömrü boyu kasıb yaşamış bir sahabədir heç vaxt kasıb olduğuna görə gileylənməzdi. Əksinə, şükür edərdi. Onun şükür etməsi barədə, nə cür şükür edən bəndə olması barədə gözəl hədislər varid olur. Bu hədislərdən birində Hümeyd ibn Məlik rəvayət edir ki, bir dəfə mən Əbu Hüreyrə ilə birgə onun əqiqdə olan ərazisində oturmuşdur. Mədinə sakinlərindən bir dəstə adam mini üstündə onun yanına gəldi. Onun yanına çatdıqda yerə indilər və onun ətrafında oturdular. Əbu Hüreyrə mənə get anama de ki, oğlum sənə salam söyləyir. Qoy yeməyə bizə bir şey versin, dedi. Mən onun anasının yanına gedib onun dediklərini ona çatdıranda anası siniyə arpadan bişirilmiş üç çörək, biraz zeytun, yağı, biraz da duz qoydu. Mən onu başıma qoyub onların yanına apardım. Sinini onların qarşısına qoyduqda Abu Hureyra dedi, Allahu Akbar, xurmadan və sudan başqa bir şey, yeməyə bir şeyimiz olmadığı halda bu çörəyi bizə verən, bizə nəsib edən Allaha həmd olsun. Demək, arpa çörəyindən zeytun yağı, tuz onlar üçün böyük bir nimət idi. Çünki uzun illər onlar ancaq xurma və su ilə qidalanırdılar. Rəvayətlərin birində gəlir, sahabələrdən biri gözəl yeməkləri görəndə ağlamağa başlayır. Ağlamağa başlayır və ağlaya-ağlaya deyir ki, vallahi Allahın sevimli Peyğəmbəri ömrü boyu buğda çörəyindən qarın doyusu yemədi. Digər bir rəvayətdə gəlir, bir gün Abu Hureyra dəsmalı ilə burnunu silir və deyir, bəh-bəh, Abu Hureyra burnunu kətan dəsmala silir. Yadımdadır ki, mən Ayşənin evi ilə minbər arasında huşumu itirib yerə yıxılıb. Cəmaat mənim haqqımda o dəli olub deyərdi. Halbuki, məni taqətdən salan ancaq aclıq idi. Acından huşunu itirib yerə yıxılan adam vaxt gəlir, kətan dəsmalla bunu burnunu siləndə, dəsmala baxanda keçmiş günləri yada salır və hazırki gününə şükür edir. Eləcə də biz keçmiş günlərimizi yada salmalı və hazırki günümüzə şükür etməliyik. Digər bir rəvayətdə Mudarib ibn Həzin rəvayət edir ki, bir dəfə gecə vaxtı mən bir nəfərin Allahu Akbar, Allah Akbar deyə təkrar-təkrar təşbir gətirdiyini eşitdim və təşbir gətirən kimdir deyə soruşdum. Adam Abu Hürdir dedi. Dedim, nə üçün təkbir gətirirsən? Dedi, şükür edirəm. Subhanallah, diqqət yetirin. Əbu Hüreyrə Allahu Akbar deməklə Allaha şükür edir. Dedim, nəyə şükür edirsən? Dedi, vaxt olub mən bir qarın yemək üçün yük daşımışam. İndi isə naz nemət içində yaşayır. Ona şükür edirəm. Bütün bu rəvayətlər Əbu Hureyranın çox kasıb olduğundan xəbər verir. Lakin bu xüsusda varid olmuş rəvayətlərin ən gözəli, ən ibrətamizi, dillər əzbəri olmuşu bu rəvayətdir. Diqqətlə bu rəvayətə qulaq asın. Əbu Hureyra rəvayət edir. Deyir ki, özündən başqa məbud olmayan Allaha and olsun ki, mən bəzən azlıqdan qarnıma daş bağlayır, bəzən qarnımı torpağa dayayırdım ki, azlığı hiss eləməyin. Bir gün mən müsəlmanların gedib gəldiyi yolun üstündə oturdum və gözlədim. Elə bu vaxt Əbu Bakır gəlib yanımdan keçdi. Və mən ondan Allahın kitabındakı bir ayə haqqında soruşdum. Ona sual verməkdə məqsədim ancaq bu idi ki, o azlıqdan əziyyət çəkdiyimi görüb mənə yemək ver. Lakin o çıxıb getdi və məni yeməyə dəvət etmədi. Sonra Ömər gəlib keçdi və mən ondan da Allahın kitabındakı bir ayə barədə soruşdum və sual verməkdə məqsədim o idi ki, o mənə yemək verdi. Amma o da mənə heç bir şey vermədən çıxıb getdi. Yəqin ki, onların da yeməyə bir şey yox idi. Daha sonra Abul Qasım sallallahu aleyhi və səlləm gəlib keçdi və məni gördükdə gülümsədi. Ürəyimdən nələr keçdiyini üzümdən oxudu və dedi, ey Əbu Heyr, dedim, əmrinə müntəzirəm, ya Rasulullah. O, gəl dalımca dedi. Mən də onun dalınca getdim. O gedib evə daxil oldu və mən də içəri daxil olmaq üçün izin istəyib şəhərə daxil oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm evdə bir cam süd gördü və bu süd haradandır deyə soruşdu. Ona filankəs hədiyə edib dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Ey Abu Hir, dedim, əmrinə müntəzirəm ya Rasulullah. Dedi, suffə əhlinin yanına get və onları mənim yanıma çağır. Təsəvvür edirsinizmi? 70 nəfər adam bir cam süd onlara nə edər? Abu Hüreyra da belə düşünürdü. Deyir ki, süfə əhli İslam dininin qonaqları idi. Və onların Mədinədə nə ailəsi, nə mal dövləti, nə də yaxın bir adamı var idi. Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə sədəqə gətirildikdə bunu onlara göndərər və ondan özünə heç bir şey götürməzdi. Ona hədiyə verildikdə isə ondan bir qədər özünə götürər, qalanını isə onlara göndərər onları da yeməyə şərik edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onları evə dəvət etməsi məni pərişan etdi. Və mən öz-özümə dedim, suffə əhli üçün bir cam süd nədir ki, həm də bu süddən içib güc toplamağa mən daha çox layiqəm. Əgər onlar gəlsələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə südü əvvəlcə onlara verməyi əmr edəcək. Belə olduğu təqdirdə isə çətin ki, mənə bu süddən bir şey tapsın. Lakin Allaha və onun rəsuluna itaət etməkdən başqa çarəm qalmadığından gedib onları çağırdım. Onlar gəlib şəhəri keçmək üçün izin istədilər və onlara izin verildi. Onlar şəhəri girdikdə, yerbəyər olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, Ey Əbu Heyr, dedim əmrinə müntəzirəm, ya Rasulullah. Dedi, götür bu südü onlara ver. Mən camı götürüb onlara birər-birər verməyə başladım. Onlar da hər biri camı götürüb doyunca süd içdikdən sonra onu mənə qaytarır. Mən də onu alıb növbəti adama uzadırdım. Nəhayət oradakıların hamısı bu süddən içib doyandan sonra mən camı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə uzatdım. Möcüzəni görürsünüzmü? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin camındakı südün nə cür bərəkətli olduğunu görürsünüz? O sahabələrin hamısını bəs elədi. Hamısını doydurdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm camı götürüb əlinin içinə qoydu. Sonra mənə baxıb gülümsədi və dedi: "Ey Abu Hir, dedim, əmrinə müntəzirəm ya Rasulullah." Dedi: "Mən bir də sən qaldın. İkimiz qalmışıq." Dedim: "Elədir ya Rasulullah." Dedi: "Otur, iç." Ben oturup sütten içtim. Bir daha iç dedi. Ve ben yine sütten içtim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu o vaxta kadar tekrar etti. ki, axırda mən dedim, yok ya Rasul, səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, içmeye yerim yoktur. Artık doymuşum. Dedi, elə ki, onu mənə ver. Ben camı ona verdim və Allaha hem dedi Bismillah dedikten sonra sütün artık kalanını içdik. Subhanallah, görün, balaca bir camdakı süd nə qədər adama bəhs edir. Bu, o vaxtki bərəkət idi. Qiyamətə doğru səhiyy hədistə varid olub ki, bərəkət azalacaq və azalır da. İstər yeməyin bərəkəti, istər pulun bərəkəti, istər vaxtın bərəkəti. Azaldıqca azalır. Abu Hurera radiyallahu anh İslamı qəbul etdiyi gündən ta Peyğəmbər s.ə.v vəfat edənədək, yəni hicrətin 11-ci ilinin Rabiyyəl əvvəl ayinədək onun yanından ayrılmamış sahabədir. Bu sahabə 5000-dən çox hədis rəvayət edir. Abu Hureyra deyir ki, insanlar Abu Hureyra çox hədis danışır deyirlər. Halbuki Allahın kitabındakı bu iki ayə olmasaydı, bir hədis belə rəvayət etməzdir. O qədər onun barəsində dedikodu yayılırdı, o qədər onun barəsində danışırdılar, qeybət edirdilər ki, nə oldu bu? Peyğəmbər s.ə.v-in yanında 3 il qaldı, hamıdan çox hədis rəvayət edir. Elə bilirdilər ki, yalandan hədis qondarır, uydurur. Buna görə hə, Əbu Hureyra məyis olur. Və deyir ki, əgər ayə olmasaydı bu ayələr, mən bir hədis belə danışmazdım. Və ayələri oxuyur. Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq, aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar. Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, rəhimliyəm. Bunun ardınca Əbu Hüreyrə dedi, Ayələri oxuyandan sonra görün nə deyir? Deyir ki, mühacir qardaşlarımız bazarlarda alış-verişlə, ənsar qardaşlarımız isə mal dövlətlərini yerbəyər etməklə məşğul olduqları vaxt Abu Hureyra bir qarın yeməklə kifayətlənərək Peyğəmbərdən ayrılmaz, onların iştirak etmədikləri məclislərdə iştirak edər və yadda saxlamadıqları sözləri yadda saxlayardı. Necə oldu ki, cəmi 3 il, 2 ay Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dərs almış sahabə hamıdan çox hədis rəvayət edir. Necə oldu? Əlbəttə ki, bu möcüzədir. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi bir möcüzədir. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, bir dəfə mən Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib dedim, ya Rasulullah, mən səndən çox eşidirəm. Yəni, çox hədis, hədis eşidirəm. Lakin onları yadda saxlaya bilmirəm. Diqqət edin, minlərlə sahabə var idi. Hansı biri gəlib Peyğəmbər s.ə.və müraciət edir ki, mən hədis yadda saxlaya bilmirəm. Heç biri. Allah bu sahabəyə nəsib edir ki, gəlib ona bu cür müraciət edəsin, o da onun üçün dua eləsin. Peyğəmbər s.ə.v mənə bürüncəyini aç dedi. Mən də bürüncəyimi açıb Peyğəmbər s.ə.və tələb uzatdım. O da əlini bürüncəyə sürtüb mənim üçün dua etdi. Sonra bürüncəyini yığ dedi. Mən də onu yığdım. Yəni, əynimə geydim. Və o gündən bəri heç bir hədisi, hədisdə olan bir hərifi belə yaddan çıxarmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin duasıdır. İbn-i Kəsir radiyallahu anh bidəyə və nihayə sələndə deyir ki, Əbu Hüreyrə hər hansı bir hədisi danışmazdan əvvəl deyərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim mənim adımdan yalan danışarsa, o cəhənnəmdəki yerini tutsun. Hədisini bu cür başlayan adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından yalan danışa bilərmi? Gecə gündüz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında, yanında olan, onun bir sözünü iki eləməyən, yeri gəldikdə onun aftafasını daşıyan, bunu özünə şərəf bilən, buyruqlarını canla başla yerinə yetirən, ona daim eşitdim və itayət etdim deyən Abu Hüreyra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi olduqca çox istəyirdi. Çox sevirdi. Abdülvahab Əl-Mədəni rəvayət edir ki, bir dəfə Abu Hüreyra məsciddə oturmuş, cəmaat da onun başına toplaşmışdı. Cəmaat ondan hədis danışmağını xahiş etdi. Abu Hüreyra rəvayətə başlayıb mənə sevgili dostum, Allahın Peyğəmbəri Abul Qasim sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir, dedi və özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. O vaxt artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etmişdir. Dünyadan köçmüşdür. Sonra yenidən özünü ələ alıb mənə sevgili dostum Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasim sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir, dedi və yenə özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Hədisi rəvayət edə bilmir. Sonra ağlaya-ağlaya ayağa qalxıb çıxıb getdi. Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlir, soruşur. Ya Rasulullah, ən çox Kimi sevməliyəm? Kimə qayğı göstərməliyəm? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir anana. Bir daha soruşur, yenə ana, ikinci, üçüncü dəfə yenə ana, dördüncü dəfə deyir atama. Belə bir sahabə anasını nə cür sevə bilərdi? İndi deyəcəyim rəvayətdə bu özünü biruzə verir. Göstərir ki, bu sahabə anasını nə cür sevərdi. Əbu Murra deyir ki, mən Əbu Hureyra ilə birgə onun yaşadığı yerə, Dilhuleyfəyə gəldim. O gəlib yaşadığı yerə çatdıqda uca səslə çağırıb dedi, sənə salam olsun, ay ana. Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə yetişdi. Anası da ona belə cavab verdi. Sənə də salam olsun. Allahın mərhəməti və onun bərəkəti Mənə də yetişdi. Abu Hureyra dedi, məni körpəliyimdə tərbiyə edib bəslədiyin kimi Allah da sənə rəhm etdi. Anası da ona belə cavab verdi. Oğlum, sən mənə qocalığın ən düşkün çağında qayğı göstərdiyin kimi Allah da səni xeyirlə mükafatlandırsın və səndən razı qalsın. Ana elə oğul arasında olan münasibədə baxın. Ataya münasibətdə Abu Hureyranın atası barədə rəvayətlərdə söz keçmir. Lakin diqqət yetirin. Bir dəfə iki kişiyə nəzər salır və onlardan birinə deyir, bu sənin nəyindir? O da atamdır deyə cavab verir. Onda Abu Hureyra ona övd nəsiyyət verir. Deyir ki, onu adı ilə çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. Atanı oğula gör nə cür sevdirir. Adı ilə çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. İslam əxlaqıdır bu, subhanallah. Bu əxlaqı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öyrətmişdi ona. Həmçinin sahabələrə, tabiinlərə nəsiyyət edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəfatından sonra bir çox sahabələr dinindən dönür. Mürtəd olur. Bir çoxları dində qalmaqla yanaşı zəifləyir. Zəifləyir, başları qarışır dünya nimətlərinə. Ölkələr fəth olunduqca, qənimətlər artdıqca müsəlmanların başları alış-verişə qarışır. Din yaddan çıxır. Məscidə cümədən cüməyə gəlirlər. Və Əbu Hüreyrə bir dəfə bazarın yanından keçərkən bazardakılara deyir, niyə siz belə acizsiniz? Bazardakılar da təəccüb edir. Deyirlər, ya Əbu Hüreyrə, bizim acizliyimizi nədə görürsən? Deyir ki, Peyğəmbərin məscidində Peyğəmbərin mirası paylanılır. Siz də oturmuşsunuz burada. Niyə gedib ondan özünüzə pay götürmürsünüz? Bunlar da sevinir. Sevinə-sevinə məscidə axışırlar. Məscidə gəlib çatdıqda görürlər ki, bir halqa, bir dəstə burada oturub Quran oxuyurlar. Bir dəstə burada oturub hədisi müzakirə edir. Bir dəstə başqa bir tərəfdə oturub fikri məsələləri, şəriət məsələlərini müzakirə edirlər. Görürlər ki, pul paylamırlar. Heç nə yoxdur. Kör peşman, pərişan halda geri qayıdırlar. Abu Hureyra da dayanıb onları gözləyir. Gözləyir ki, onlar qayıdıb ona etirazlarını bildirsinlər. Gəlirlər, deyirlər ki, ey Abu Hureyra, niyə bizi aldatdın? Biz gedib məsciddə heç nə tapmadıq. Deyir, məsciddə nə gördünüz? Deyirlər, gördük ki, bir halqa oturub Quran oxuyur, biri hədis, başqa birisi fiqh. Bu işlərlə məşğuldur. Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mirası da budur. Bundan gözəl miras, bundan gözəl nimət nə ola bilər? Dəfələrlə sizə demişəm, yaxşı insanlar, bu mirası daşıyan insanlar tarixə ad qoyub, Allah onları ucaldıb və heç kəs onları alçalda bilmir, bilməyəcəkdir. Onun rəvayət etdiyi hədislər minlərlə hədis kitablarına yayılıb. Hədis kitablarında nəql olunub. Bu da o deməkdir ki, qiyamət günü hər bir müsəlman bu hədis kitablarını oxuduqca, Abu Hureyradan rəvayət edilir sözünü oxuduqca o, hə, o sahabəyə qarşı qəlbində məhəbbət oyanır. Diqqət edin. İnsanların ən xeyirlisi peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərləri Allah subhanətə alə əsrlər boyudur ki, ucaldır. Onlara heç kəs alçalda bilmir. Halbuki onların nə heykəli var, nə şəkili var, nə təbliğatı gedir. Əksər ölkələrdə onların təbliğatını aparmağa qada qoyulub. Buna baxmayaraq Allah onları ucaldır. İnsanlara sevdirir. Lakin süni yolla özlərini ucaldan insanlar olub ki, görə ondan başlayaq. Misir ehramlarının içərisində görə onun mumyalanmış müqavvası göz qabağındadır. Onlar üçün ora qoyulan qızıl gümüş göz qabağındadır. Onlardan sonra gələnlər də həmçinin. O zalimlara Allah alçatdı. Onları heç nə uzatmadı. Onların adları çəkiləndə heç kəs onlara rəhmət oxumur. Hamı onları lənətləyir. Bunların adları çəkiləndə salam onlara xeyir dua oxuyur, salavat göndərir, rəhmət oxuyur və qiyamətə qədər də belə davam edir. Hər mömin Quranı açıb ayəni oxuyanda Rabbana qfir lənə və li ixvanənə ləzinə səbəquna bil iman Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla deyəndə bütün möminlərə rəhmət edir. Və hər dəfə açıb Quranı fələnətullah alə zalimin, fələnətullah alə kəfirin ayələrini oxuduqda bütün kafirlərə və zalimlara lənət yedir. Yəni, Allahın ucaqdığı bəndələri heç kəs alçalda bilməz. Abu Hureyra da bunlara aiddir. O kimsələrdəndir. Nəsihətlərindən biri də görün nə cür gözəl nəsihət edir. Xalid-i Əbsi rəvayət edir ki, mənim körpə övladım vəfat etdi və bu məni çox kədərləndirdi. Həmin vaxt Abu Hureyra mənim yanıma gəlmişdi. Dedim, ey Abu Hureyra, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ölülərimizə dair elə bir şey eşitdinmi ki, onunla bizə təskinlik verəsən? Abu Hureyranın dərrakəsinə baxın. Onun dərdinə aid olan bir hədisi danışır. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm uşaqlarınız cənnətin bataqlıq cüzüləridir. Yəni, cüzülər bataqlığı tərk etmədikləri kimi onlar da cənnəti tərk edən deyildir. Və adam sevinir. Subhanallah, övladı vəfat edib. Sevinir ki, o yaşda günahsız uşaq artıq cənnətlikdir. Abu Hureyranın abidliyinə və zahidliyinə gəlindir. Bu adam vaxtının hamısını məsciddə və ya Peyğəmbər s.ə.v-in yanında keçirərdi. Təbii ki, belə müqəddəs yerdə, Mədinə kimi yerdə və Allahın sevgili Peyğəmbərinin yanında yetərincə ibadətlə məşğul olardı. Hədislərdən bizə məlumdur ki, bütün gecəni namaz qılmaq və yatmamaq sünnəyə ziddir. Bir dəfə o cavan oğlan ki, deyir, mən bütün gecəni yatmayacam, ibadətlə məşğul olacam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun yanına çağırır. Deyir ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm. Gecənin bir hissəsini yatıram, bir hissəsini durub ibadətlə məşğul oluram. Və kim mənim yolumun əleyhinə gedərsə, sünnəyə zid hərəkət edərsə, bizdən deyil. Amma Allah subhanahu wa ta'ala Abu Hurayraya elə bir nimət nəsib edir ki, ona, yalnız ona nəsib olur ki, onun evində bütün gecə Allaha ibadət edilsin. Əbu Osman Ən-Nəhdi rəvayət edir ki, mən 7 gün Əbu Hüreyranın evində qonaq qaldım. O, ailəsi və xidmətçisi ilə birgə növbələşərək bütün gecəni ibadət edirdilər. Onlardan birisi gecənin ilk üçdə birini namaz qılır, digərləri isə yatır. Sonra o iki nəfərdən biri qalxıb növbəti işdə birini namaz qılır, bu birisi yatır və nəhayət sonuncusu qalxıb gecənin axır üçdə birini namaz qılır. Bütün gecə bu evdə namaz qılınırdı. Allah subhanətə alə əlbəttə ki, belə səhabəni dünyaya tanıtmalıdır və tanıdıb da. Bu səhabəni baxmayaraq ki, bir qisim əhl-i beyt aşıqları sevmir, lakin Abu Hureyra radiyallahu anh əhl-i beyti sevirdi. Abu Hureyra rəvayət edir ki, mən nə vaxt Həsən İbni Əlini görərdimsə, gözlərim yaşla dolar, hönkür-hönkür ağlayardım. Ona görə ki, bir hadisə onu görəndə mənim yadıma düşürdü. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidə gəlib mənim əlimdən tutdu. Diqqət edin, məsciddə nə qədər suffə əhli var. Lakin gəlir məhz onun əlindən tutur. Abu Hureyranın onu həddən artıq çox istəyir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Əlimdən tutdu və məni özü ilə apardı. Biz gəlib Qaynuqa qəbiləsinin bazarına çatana dək o mənə bir söz söyləmədi. Bazara gəlib ətrafa nəzər saldı. Sonra mənimlə birgə geri döndü. Nəhayət gəlib məscidə daxil oldu dizlərini qatlayıb baldırlarını bir-birinə keçirərək yerə oturub və uşaq haradadır, uşağı yanıma gətirin, dedi. Bu vaxt Həsən qaça-qaça gəlib Peyğəmbər s.a.v-in qucağına atıldı. Sonra əlini onun saqqalına saldı və oynamağa başladı. Peyğəmbər s.a.v onun ağzını açıb öz ağzını onun ağzına toxundurdu və dedi, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev və onu sevən kimsələri də sev. Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini Abu Hureyra öz qulağı ilə işidir. Yanında ondan başqa heç kəs olmuyor. Rasulullah s.ə.v-in bu duasını eşidən adam əhli beyti sevməyə bilərdimi? Digər rəvayətə baxın, subhanallah. Umeyr ibn-i İshak rəvayət edir ki, bir dəfə mən Əlinin oğlu Həsənlə yol gedərkən Abu Hüreyraya rast gəldik. Abu Hüreyra Həsənə yaxınlaşıb dedi, köynəyini aç, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öpdüyü yerdən öpüm. Həsən köynəyini qaldırdıqda Abu Hüreyra onun göbəyindən öpdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Həsənin uşaq vaxtı göbəyindən öpərdi. və həmçinin Hüseyin radiyallahu anhəyə qarşı da münasibəti mehriban idi. Bir dəfə bir cənazədə Abu Hureyra görür ki, Hüseyin radiyallahu anhın ətəyi toz torpağa bulaşıb və yaxınlaşır, əyilir, o toz torpağı çırpmağa başlayır. Yaş da ondan böyük olan bir adam özündən kiçik bir davan uşağın ətəyini çırpır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhli beytini sevəni Allah sevər deyə o belə edirdi. Abu Hüreyrə bayaq dedim sizə 5000-dən çox hədis rivayet etmişdir. Müsəlmanlar əsrlər boyu bu hədisləri sevə-sevə rivayet etmiş və edəcəklər də. Bir qrup onu sevməyən insanların ona qarşı danışdıqları onun başından bir tük belə əskildə bilməz. Bu sahabəni Allah ucaldır. Allah kimi ucaldırsa, onu heç kəs alçalda bilməz. Kimi alçaldırsa, onu heç kəs ucalda bilməz. Allah subhanət hələ bu bəndəsini dillər əzbər etmiş və onu insanlara sevdirmişdir. Onun rəvayət etdiyi minlərcə hədisin içərisindən bir maraqlı hədisi sizə danışmaq istəyirəm. Bu hədisdə Əbu Hüreyra rəvayət edir, deyir ki, Bir dəfə mən Peyğəmbər s.ə.v-dən Ya Rasulullah, qiyamət günü sənin şəfayətin sayəsində ən böyük saadətə çatan adam kim olacaq? deyə soruşdum. Diqqət edin, bu sualı verməyi Allah başqa bir sahabəyə yox, məhz ona nəsib edir. Məhz ona. Və Rasulullah s.a.v. görür, nə deyir? Deyir ki, ey Abu Hureyra, mən sənin hədis öyrənməyə olan hərisliyini görüb, düşünürdüm ki, səndən əvvəl heç kəs bu hədis barəsində mənə sual verməyəcək, məndən soruşmayacaq. Qiyamət günü mənim şəfayətim sayəsində ən böyük saadətə çatanlar səmimi qəlbdən, cani dildən lə ilə illallah deyən kimsələr olacaq. Lə ilə illallahı tez-tez təkrar edin xüsusən namazdan sonraki zikirlərdə təkrar edin və mənasını dərk edin, ona əməl edin. Yoxsa o saadətin nail olmayacaqsınız. Abu Hureyra radiyallahu anhu hicrətin 59-cu ilində vəfat etmişdir. Həmin dövrdə Abu Hureyra radiyallahu anhu o qədər haqsızlıqlar görür ki, deyir ki, əgər mən bəzi hədisləri danışsaydım, mənim bu hülqumumu dartıb qoparardılar. Bəziləri elə başa düşür ki, Əbu Hüreyra hansısa hədisi gizlədib. Xeyr. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu o hədisləri vaxtı ilə Əbu Bakrın, Ömərin, Osmanın, Əlinin, o kişilərin xilafət dövründə rəvayət edib. Lakin zalimların dövründə bu hədisləri danışmaqdan ehtiyat edirdi ki, ona zərər toxundurarlar. Bu hədisləri artıq danışmışdı və diqqət edin. Ölüm ayağındaykən, can üstəykən Mərvan ibn Həkəm özü durub onun yanına gəlir. Təsəvvür edirsiniz bu nədir? Vali özü durub onun yanına gəlir. Ona baş çəkir və onu görəndə deyir, Allah sənə şəfaat etsin. Sahabə cavabında nə deyir? Radiyallahu anhu deyir ki, Allahım, mən sənə qovuşmaq istəyirəm sən də məni özünə qovuşturmağı istə. Allah subhanət hələ onun canını alır. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət hələ bizləri həm özünə, həm Peyğəmbərinə, həm də onun yolunu tutub gedən sahabələrinə qovuşturduğu kimsələrdən etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahe illən, əstəxfurqa və atubu iləyik.